السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yin litinin daren talata ashirin ga watan Shawar, shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da ashirin da tara ga watan hudu Sofara ta dubu ba da kamar yadda aka saba a rana irin ta yau a lokaci irin wannan muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalin suna da ke garin tsagero a cikin ƙaramar hukumar rimi a jihar katsina don ƙara tunatar da kawunan mu al'amuran da suka shafi addinin mu na musulunci ma muna yin karatu ne a littafin muwaɗa littafin babban malamin hadisin nan kuma malamin fiƙo imamu darul hijira imamu malik ibn anasin rahimuhullahu ta'ala idan ba a manta ba lokacin da watan ramadan ya ƙara to to mun dakatar da wannan karatu domin watan ramadan wata ne na ibada muka aje shi muka shagaltu da karatun alkur'ani da tafsirinsa da kuma ibadar azumi da tsayuwar dare da sauran ibadu don neman dacewa da wannan wata mai albarka to shi watan ya zo har ya wuce da haka mun dawo za mu ci gaba da gabatar da wannan karatu kamar yadda aka saba kafin zuwan ramadana ne ya zama wajibi mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana dukkanin ibadun da muka gabatar a watan ramadanin da ya wuce mu roƙi Allah ta'ala ya sa muna cikin bayansa wanda suka dace da falalar da ke tattare da watan musamman samun gafarar ubangiji da rahamarsa da kuma ‘yantawa daga wuta zuwa aljanna da kuma dacewa da daren nan mai albarka daren da ya na tulkadari muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mun dace da waɗannan falaloli da ke cikin watan ramadana muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya maimaita mana waɗansu watannin na ramadana masu yawa a nan gaba da rai da lafiya kuma ya ba mu ikon yin ibada idan watannin sun zo kuma ibada ta zama karɓaɓɓiya a wurinsa idan ba a manta ba a lokacin da muka dakatar da wannan karatu muna cikin kitabu ƙasar salati fi safari kuma muna cikin babin da yake magana akan Jami'us sala babin da yake magana a kan sallah gama garinta, ko kuma da faɗinta ba tare da an keɓe wani ɓangare na cikin wannan ibada ta sallah ba kuma mun tsaya ƙarshen hadisi na ɗari hudu da goma sha shida a wancan lokaci don haka a yau da yarda ubangiji za mu tashi a farkon hadisi na ɗari hudu da goma sha bakwai hadisin yana cewa وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع الأنصاري أن إتبان ابن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون ظلمة والمطر والسيل wa ana rajulun darirun darirul basar fasalli ya rasulullahi fi baiti makanan attakhishu musalla faja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam faqala ayna tuhibbu an usalli fa ashara lahu ila makanin min albayti fasalla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wannan hadisin imamu malik ya karɓo daga malaminsa ibn shihab az-zuhri an mahmud ibn rabi al-ansari shi kuma ya karɓo daga mahmud ibn rabi al-ansari wanda shi wannan mahmud ibn rabi al-ansari yana daga cikin sigaru sahaba yana daga cikin ƙananan sahabbai da aka za mu gani ruwayoyinsa kamar yadda ibn Albar al numar ya faɗa ya ruwaito ne daga sahabbai eh, yawanci ƙaramin sahabi ne to ya yi karatu a wurin manyan sahabbai za mu ga yawanci hadisansa bi ya ruwaito ne daga manyan sahabbai kamar anan yake cewa an da itibana ibn maliki kana ya ummu qaumahu wa huwa a'ma yace itibala ibn maliki itibala ibn malikin shi ma sahabi ne kuma yana daga cikin manyan sahabbai ya shahara a cikin sahabbai sunansa ba a ɓoye yake ba ya rasu a lokacin kalifancin sai na mu'awiya wannan sahabi itibala ibn malikin kana ya ummu qaumahu wa huwa a'ma ya kasance yana limantar mutanansa mana shine limamin mutanansa wa huwa a'ma alhali makaho ne alhali makaho ne baya gani to nan da aka ce ya kasance yana wa mutanensa limanci, ba a zamanin manzan Allah ake nufi ba a a lokacin da yake ba da wannan hadisin ake nufi ma'ana ba rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mutanen unguwarsu sun nada shi ya zama liman da aka marwacin wannan hadisin ya je ya same shi shi ne limamin mutanensa shi ya sa a nan sai ya ce kane ya ummu ƙaunaku yana wa mutanensa limanci wa huwa a amma alhalin shi makaho da haka ba a zamanin manzan Allah ne yake limancin ba a a da rasuwar manzan Allah ne mutanensa suka sanya shi limami kuma lokacin da maroyacin wannan hadisin ya haɗu da shi a lokacin da yake wa mutanensa limanci wa annahu qala ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzan Allah yana raye wannan sahabi itban ibn malik ya je ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna ha takunu zulmatun wal madar wasailu ce ya manzan Allah wani lokaci akan yi duhun dare akan yi duhu musamman a lokacin da kwanakin wata sun ja wanga ga lokacin gari yakan yi duhu amma tsakanin sha uku sha hudu sha biyar wannan gari yakan yi haske har ma ana ce musu ayyamun bi kwanukan hasken wata to idan wata ya tafi ya kai ashirin ya kai ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyar to a lokacin nan gari yakan yi duhu saboda mai babu wata mai haske a lokacin to sai ce ya lahi wani lokaci wata yakan yi duhu wal matsaru wani lokaci kuma a yi ruwan sama wasai wani lokaci ƙorama takan kawo ruwa idan an yi ruwa ƙorama sai ruwa su gwada su gudana a cikinta har ma wani lokaci inda ƙorama take a wurin ba a yi ruwa ba amma can an yi ruwa wani wuri nesa amma da yake ruwan yana biyuwa ta wannan hanyar mutane da ke wurin sai su ga ruwa yana wucewa amma su wurinsu ba a ruwan ba to galibi irin waɗannan ƙoramu idan an yi ruwa to zirga-zirga ta kan tsaya har sai ruwan ya zo ya janye ya gama wucewa mun gane akwai wani ƙauye ba da ma nisa da ka da dawana ta ƙusa ake bi to akwai ƙorama in ka je za ka tsallaka wannan ƙorama kamar yanzu ma ba ruwa kwata-kwata amma cikin damuna ruwa yake ruwa ke bi wurin sosai to to mukan je wurin wa'azi wani lokaci idan mun je mun haura mun wuce sai su ce wani to in fa aka yi ruwa sai dai mu kwana ƙauyen to idan aka yi ruwa ba hanya dole sai an yi haƙuri ruwan ya gama wucewa to shi da ya ce akan yi ruwa ƙoramu sukan kawo ruwa ba ma iya zirga-zirga sai ya ce wa ana rajulun jaririn basari kuma ni mutum ne wanda ba na gani na rasa gani na don haka ya rasu rasulullahi fasalli ya rasulullahi fi baiti makanan attakhizahu musalla yace ya manzan Allah ka zo gidana ka yi sallah a wani wuri a gidana wannan gurbin da ka yi sallah attakhizhu musalla sai in mai da wurin ya zama wurin sallata sai wurin ya zama wurin sallata sai ya zama to duk inda yi salla a cikin gida nan zan zo in yi salla faja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kawai manzon Allah ya karba wannan kira nashi wata rana sai ga manzon Allah ya zo har gidansa qala da manzan Allah ya zo ya ce aina tuhibbu an usalliya ina ne kake so in maka sallah fa share lahu ila makanin min albayti sai itban ya nuna wa Allah wani wuri a cikin gidansa fa salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya salla a wurin a wata ruwaya na cikin bukhari da muslim an nuna manzon Allah ya je wannan gida da sayyidina abubakar da waɗansu daga cikin sahabbansa da aka sai manzan Allah ya shiga gaba su sai na abubakar da shi ne gidan su kuma suna baya sai ya salla raka'a biyu sai ya sallama to wannan wurin inda manzan Allah ya salla sai shi itban ya rike wurin a matsayin wurin sallarsa mun fahimta to wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da yake karantar da mu yana karantar da mu halaccin limancin makahu babu laifi limami ya zama makahu babu laifi ichban ya zama limamin mutane makahu ne abdullahi ibn ummi maktumin a zamanin manzan Allah da ransa ba wa mutane limanci don manzan Allah in zai fita tafiya wani lokaci yakan bar shi a gari ya zama wakilinsa sai ya dawo shi ke wa mutane sallah kamar yadda babu laifi mai kiran sallah yana iya zama makaho ma yana iya kiran sallah shi da umi maktumin makaho ne kuma ladanin manzan Allah ne sai dai za a sanar da shi lokacin kira yayi wani mai gani ne zai ce mai lokaci yayi a wancan lokacin wanda ganin lokacin ake amma kun ga a yanzu ma yana iya sanya waya shi ya sanya alam ko wani abu kan akwai abubuwan da za su iya sanar da shi lokaci yayi so babu laifi ladani zai iya zama makawo kamar yadda zai iya zama liman kuma sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa sabkan ruwan sama da rufewar ƙorama da duhun dare suna iya zama uzurin da zai kada zuwa sallar jami'i kun fahimta suna iya zama uzurin da mutum ba sai ya je sallar jam'i ba idan kana gida aka balle da ruwa to yanzu ko da an kira sallah a masallaci wannan ka zo ka halarci wannan sallar jam'in ya faɗi shi yasa wani lokaci ma manzon Allah idan aka yi ruwa sai ya sa mai kiran sallah ya ce sallu fi rihalikum ku sallah a gidajenku so kaga wannan ruwa yana iya zama uzuri na ba sai ka je jam'i ba ko kuma inda ƙorama take ƙorama ta kawo ruwa to mutanen da ke saman wannan ƙoramar masallacinsu kuma yana gefe ɗaya na ƙoramar wannan kawo ruwan da ƙorama ta yi jam'i ya faɗi ba sai lalle sun zo ba mun fahimta amma waɗannan lalurori ba sa ɗauke wa mutum zuwa sallar jam'i har abada ko da mutum makaho ne sai dai temporary a lokacin da abin ya faru to an dauke mai sallar jami'i a lokacin da ba wannan lalura to kuma zai zo masallaci ya sallar jami'i sannan wannan hadisin yana nuna mana ana so mutum a gidansa ya fitar da wani wuri inda nan zai dinga yin salloli musamman sallolin nafila shi ake cewa masallacin cikin gida ba ko ina za ka dinga a ka samu wani position ko a cikin ɗaki ko a waje wannan wurin da ya tabbatar da cewa wuri ne wanda ka ware don yin sallah kawai da ka duk lokacin da ta kama za ka yi sallah a gida to nan za ka je ka yi sallah wannan magabata suna yin wannan a cikin gidajensu har ma sukan gayyato manzon Allah ya zo ya fara yi min sallah a wurin Sun su ɗauki wannan wurin a matsayin wurin sallah kamar yadda ko a wannan hadisan mun ji itibani ya gayyato manzan Allah ko manzan Allah ya zo ya sallah a wurin to wannan yana daga cikin darussan da wannan hadisi yake karantar da mu qala wa haddathani an malik an ibn shahab an abbad ibn tamim an ammihi annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wa bi an ihdarijlaihi ala al-ukhra Imam Malik ya karbo wannan hadisin daga malaminsa ibn shihab shi imam zuhuri an abbad ibn tamim shi kuma ya karɓo daga malaminsa abbad ibn tamim an ammihi ya karbo daga wurin amminsa amminsa huwa abdullahi ibn zaid ibn asim almazini akhi abihi li ummihi shine abdullahi ibn zaid ibn asim almazini dan uwansa ne dan uwan mahaifinsa ne amma mahaifiya suka hada da haka ya zama amminsa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idanuwansa mustalqiyan fil masjidi ya kwanta saman keyarsa ya kwanta saman keyarsa mana ya kwanta bisa bayansa kansa yana kallon sama fil masjidi a cikin masallaci masallaci da masallacin manzan Allah ake yi shi bi an ihda ala alal ukhra manzan Allah ya dauki kafa daya ya dora saman guda haka ya ganshi ya kwanta a cikin masallaci ya dauki kafa guda ya dora saman guda kwanciyar yayi ta a ringi yayi ta a ma'ana kansa yana kallon sama ya kwanta bisa bayansa to sai ya ɗauko ƙafa ɗaya sai ya ɗora kan ɗaya hoton kwance ya yi tego ina? mara hafiz ya yi amma shi yau bai cire hula ba yau haka zaki yau haka ya ɗauki ƙafa ɗaya ya ɗora saman guda ɗaya kuma za Allah ya ce wannan sahabi ce ya ga manzan Allah ya irin wannan kwanciya mun fahimta wannan hadisin wannan hadisin ya zo a sharhin zurkani na muwadda ya ce wannan hadisin bai cin karo da wani hadisi wanda yana cikin sahihayen hadisin jabir ibn abdullahi wanda a cikin hadisin jabir yake cewa na ha sallallahu alaihi wasallam an yada ar-rajul ihda rijlihi ala al-ukra wa huwa mustalt ala zahrihi hadisin yana cewa manzon Allah ya hana mutum ya dauki kafa ɗaya ya tsora kusa guda alhali ya kwanta saman ƙeyarsa kaga wancan hadisin ya hana wannan kuma aka ce ga manzon Allah yayi kaga kamar akwai cin karo to sai zurkani ce babu cin karo tsakanin wannan hadisi saboda malamai sun shigo sun haɗa tsakaninsu sai ya ce da al-imam al-baihaqi da imamul bagawi wa gairihima da waɗansu malaman sun tafi akan cewa annahayu haisu yaksha wannan hanin da aka yi an yi hanin ne a lokacin da ake jin tsoron bayyanar al'aura idan mutum ba wando ne ya sanya ba izari ne ya ɗora ne irin wannan kwanciyar akwai yiwuwar al'aurarsa za ta fita to a irin wannan yanayin an hana shi ne hadisin jami mun gane wannan hadisin shi kuma da muka karanta yanzu yana nuna halacci idan an samu amincin cewa al'auran mutum ba za ta bayyana ba haka imamul bazuri da imamul bayhaqi suka hada hadisan mun fahimta sai zurqani cewa huwa aula wannan jam'in da suka yi shi ya fi cancanta a fassar hadisan guda biyu saboda da abinda shi ibnu battal da wanda ya bi shi bi annahu mansukun shi ibnu battal sai yace wannan hadisin da muka karanta yanzu ya soke wancan hadisin na hani da akai to sai zurqani yake cewa a wannan jam'in da aka shi ya fi dacewa a fassara hadisan guda biyu sama da a ce hadisi ɗaya ya soke guda ɗaya mun fahimta sannan kuma ya ce shi ya fi dacewa sama da ra'ayin malaman da suke cewa wannan hadisin da muka karanta yanzu kususiya ne na manzan Allah wancan hadisin na hani da aka yi shi kuma yana nan akan sauran mutane ya ce a dai fassara a haɗa hadisan guda biyu shi ya fi cancanta da a ce kususiya ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun gane wannan shi abin da azurkani ya kawo a sharhinsa sannan wannan hadisin yana nuna mana halaccin kwanciya ko kishin gida a cikin masallaci ko kwanciya ko wani nau'i daga cikin nau'ukan zama na hutawa ya halatta a masallaci ya halatta a masallaci har ma wani malami yake cewa ladar da ake badawa ta zama a masallaci to ba ana nufin sai mutum ya zauna zaune ba ko a kwanci kake ana samun ladar? ko a kwanci kake ko a kishin gide duk ya halatta a wannan a cikin masallaci mun fahimta قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيف عن أمر ابن الخطاب وعثمان ابن أبفان رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك إمام مالك يا كربو daga ابن شهاب shi kuma ya karbo daga Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib yace anna Umar ibn al-Khattab sai da Umar dan Khattabi wa Usman ibn Affan da sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhuma Allah ya ƙara yarda da su biyu kana yaf'alani zalika sun kasance sukan yi irin wannan kwanciyar wadda aka ce an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ibn abdulbar annumari abu umar ya ce na maliku ya kawo wannan labarin na aikin umar da aikin sayid na aliyu bayan aikin manzan allah sallallahu alaihi wasallama kamar yana son ya ce maka hannun da aka yi a cikin hadisin jabir ibn abdullahi mansu an soke wannan hannun fastadalla ala nuskihi bi amalihi ba sai ya hujja da sokewar da aikin waɗannan mutane guda biyu wanda bayani ya gabata a baya cewa ya fi kyawu a fassara su a hada su sama da ai da'awar cewa wani ya soke wani Allahu alamu Allah shi ne mafi sani dan haka babu laifi mutum yana iya wannan kwanciya a cikin masallaci ko a gida قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أن عبد الله ابن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه هدود القرآن وتبيئ حروفه قليل ما يسأل كثير من يؤذي yutiluna fihi salata wa yaqsuruna al-khutbah yubadduna a'malahum qabla ahwa'ihim wa sayati 'ala an-nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu kasirun qurra'uhu yuhfazu fihi huruful qur'an wa tudayyu hududuhu kathirun man yas'alu qalilun man yu'ti yuqimuna fihi al-khutba wa yansuruna as-salata yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim hadisi na gaba imamu na maliku ya karɓo shi daga yahya ibn sa'id anna abdullahi ibn mas'udin kala yace abdullahi dan mas'udin ya ce kaga wannan ya nuna mana maganar abdullahi dan mas'ud ce dan haka hadisin mawquf ne sannan kuma abinda malamai suka ce wa tafarrada bihi al-imam malik imam malik kuma shi kadai ya rawaito wannan to kaga tunda ruwa sashe shi kadai ba wani wuri inda za a samu isnadin da za a gane ya zama marfu'i ko ba marfu'i ba ne ba da haka maganar abdullahi dan mas'udin ce aka ce abdullahi ɗan mas'udin ƙalami insani ya ce ma wani mutum nan musammi bai faɗa mana mutunan ba sai ya ce mashi innaka fi zamanin kai kana rayuwa a wani zamani kafirin fuqaha'uhu ƙalilin qurra'uhu wanda shi wannan zamanin da kake rayuwa fuka fuqaha'u masana addininsa suna da yawa qalilul qurra'uhu makarantansa ‘yan kaɗan, fuƙaha'u da yawa ƙura'u ‘yan kaɗan. Me ake nufi da fuƙaha'u a nan, su ne waɗanda za su yi istin daɗin hukunce-hukunce min alqur'ani daga alqur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune fuqaha manzon Allah yace man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya sanar da shi addini malamai fuqaha masana Alƙur'ani, masana sunnar manzon Allah wanda za su iya ɗauko hukunci daga ayoyi na alƙur'ani direct su istinbadi su ijtihadi ce wannan ayar ga abin da take nufi wannan hadisin ga abin da manzon Allah yake nufi a cikinsa. wannan ayar tana nuna mana kaza wajibi ne kaza haramun ne wannan hadisin yana nuna mana kaza yana nuna mana kaza to shine ha'u abdullahi dan mas'udi yake ce ma wannan mutumin kana rayuwa zamanin da waɗannan fuka ha'u suke da yawa amma qurra'u makaranta al'ur'ani wanda ba sa da ilimin iya ɗauko wancan hukunce-hukunce daga al'ur'ani su ne ‘yan kaɗan malamai suka ce wannan yana ishara zuwa ga zamanin sahabbai a lokacin sahabbai malamai masana addinin Allah suna da yawa waɗanda karatun alƙur'anin kaɗai suka iya amma ba sa iya ɗauko hukunce-hukunce daga alƙur'anin ba su da yawa a wannan lokacin kusan kada ya cewa kowa malami ne kowa masani ne waɗanda ba su da wannan siffa ta iya yin ishtihadi da yin istinbadi ba su da yawa a lokacin sahabban manzan Allah to wannan sai ya sanya suka yi rayuwa cikin jin daɗi saboda masana sun yi yawa a cikinsu da inda ga ana rigima ana husuma ana kace na ce to akwai ƙarancin ilimi amma idan mutane sun zama wayu, sun zama fuka ha'u to za ga kowa ya zauna lafiya da ɗan uwansa ba rikici ba hayaniya ba gardama wannan zamanin sahabbai kenan ce a zamanin fuka ha'u suna da yawa ƙura'u kuma ‘yan kaɗan ne tufazu fihi hududul ƙura'an wata bayya uhurufi a wannan zamani tufazu fihi hududul ƙura'an ana kiyaye ƙa'idoji ana kiyaye dokokin alƙur'ani ana kiyaye iyakokin alƙur'ani idan alƙur'ani ya ce a tsaya wuri ka to nan ake tsayawa a wannan lokacin kowa yana aiki da alƙur'ani ana kiyaye dokokin alkur'ani ana kiyaye iyakokin alkur'ani wato bayyau hurufuhu amma ana kulawa da alkur'ani harufan alkur'ani ba irin yadda ake kulawa da dokokin alkur'anin ba nan bayyau ya ce ma'ana kamar ana tozartarwa ko ana wulaƙantarwa to amma malamai suka ce ai wanda zai iya istinbadin daga cikin alkur'ani ba za ka ce ya tonatar da harufan alkur'ani ba su ma ya fara sani da haka wannan yana ɗaukar tawili kamar da malamai suka bayani tawilin shine sun fi mai da hankali da kiyaye dokokin alkur'ani da sanin hukunce-hukuncen mai da hankali a wannan ɓangaren sama da yadda suke mai da hankali wajen harufan alkur'ani marufan alƙur'anin nan ma wadansu malamai suka ce ƙira'at ake nufi sanin ƙirawoyin alƙur'ani tunda alƙur'ani yana da ƙirawoyi daban-daban a in suka samu ƙira'a iri ɗaya suka iya to ba su ba da ƙarfi a kan sai sun san duka ƙirawoyin alƙur'ani kamar da suke ba da ƙarfi wajen sanin dokokin alƙur'ani da iyakokin da alƙur'ani ya saka mun gane sannan ce ƙalilun man yas'alu kasirun man yu'ti zamanin da kuke rayuwa qalilun man yas'alu masu roƙo ɗan kaɗan ne masu roƙo ‘yan kaɗan ne sannan kasirin ban masu bayarwa sun ce da yawa ku ji masu roƙo ‘yan kaɗan masu badawa da yawa saboda masu badawa suna da yawa wakila waɗansu malamai suka ce a rada manyan tsarin ilm ana nufin masu tambayar ilimi ‘yan kaɗan ne saboda lokacin kowa malami ne zamani ne wanda wanda zai tashi yana neman taimako wanda zai tashi yana roƙo ba su da yawa saboda mutane suna da wadata ko kuma saboda mutane sun kame ba sa iya roƙo suna jin nauyin su ta ce a taimaka musu suna jin nauyin su ta su roƙo amma masu bayarwa kuma saboda tsoron Allah suna da yawa a samu to wannan shine zamani na farko wanda Abdullahi dan Mas'udin ya ishara zuwa gare shi sannan yace yuqiluna fihi sala wa yabsuruna al-khutbah yutiluna fihi sala zamanin da kuke rayuwa na yanzu yutiluna fihi sala limaman su na juma'a suna dubuwar sallah suna tsawaita sallah wa yaqsuruna al-khutba amma kuma suna takaita khutba suna takaita khutba sallah ta fi khutba tsawo sallah ce tsawo khutba ta zama gajera mun shayin magana kan waɗannan Sunoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shayin magana har ma a hadisi manzan Allah yake cewa alamar sanin malami limamin juma'a shine basa ta zama gajera sallarsa ta zama mai tsawo sannan a wannan zamanin yubadduna a a hawa ahwa'ihim suna gabatar da ayyukansu ƙamla a hawa kamun son zuciyarsu nan ayyuka na ƙwarai ake nufi ayyukan da shari'a ta ce a yi duk idan aka samu clash tsakanin abin da shari'a ta ce a yi da son zuciyarsu to sai su gabatar da aiki akan son zuciyarsu da haka ba sa yin wani aiki sai abinda Allah ya ce abinda manzon Allah ya shi. duk wani son zuciya sun aje shi gefe guda to kaga wannan shine zamani na farko shine zamanin sahabbai Abdullahi dan Mas'udin sai ya ce wa sayati alan nasi zamanu amma wani zamani zai zo wa mutane bari mu ji zamanin ko ya zo mana shi zamanin nan da zai zo ya ce ƙanilin fuka ha'uhu kasirin ƙura'uhu fuka ha'unsu ‘yan kaɗan ne sannan ƙura'unsu suke da yawa kun aka akasin wancan wancan zamanin suwa ke da yawa fuka ha'u ƙura'u ‘yan kaɗan shi kuma wannan zamanin da zai zo fuka ha'uhu wasu ya ce alam nasi zamani ƙalilin fuka ha'uhu su ne ‘yan kaɗan kasirin ƙura'uhu ƙura'u su ne da yawa Fuka fuƙaha'u ‘yan kaɗan ƙura'u da yawa shi kawancin zamanin zamanin fuƙaha'u da yawa ƙura'u ‘yan kaɗan masana addinin Allah wanda za su yi istinbaɗin hukunci daga al'ur'ani direct da hadisan manzan Allah za su zama ‘yan kaɗan a wannan zaman sai makaranta al'ur'ani ko makaranta da karatun al'ur'ani amma ba sa iya ɗauko hukunci daga ciki su kuma su za su yawa mun ji wannan sai ce yin fazu fihi huruful ƙur'an shi kuma a wannan zamanin ana kiyaye harufan al'ur'ani wato zai ya uhududuhu sai ana tozartar da dokoki da ƙa'idojin alƙur'ani wannan faɗa dubale ne allah ya saurari yanzu kun ga makarantu na koyon karatun alƙur'ani sun yawa tafiz duk inda ka je akwai su ana ci koya mai yara ka har da alkur'ani kuma suna har da cewa ɗin amma kalle su su waɗannan mahalarta Alƙur'ani, waɗansu ba duka ba sun yi hannun riga da Alƙur'ani. sun yi hannun riga da alkur'ani ta waɗansu ba ban san dokokin alkur'ani ba kaga hafizi ya haddace Alƙur'ani, amma sunnonin manzan Allah da yawa ya tozarta su so bai san hudud na alkur'ani ba sai dai ya haddace shi yasa kullum muke cewa <clears throat> alkur'ani mai girma a karanta mai yara su su haddace yana da kyau amma kar a wofintar da sauran ilmomi na addini su ma suna da muhimmanci sannan ya ce kasirun manya yas'alu ƙalilin manyan yu'ti mabarata masu roƙo suna da yawa amma masu badawa kuma ‘yan kaɗa yuƙinu na fihin huɗuba wa ya ƙasuru na sala a yi doguwar huɗuba sallah kuma gajera yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim suna gabatar da son zuciyarsu kafin aiki to ku ji wannan zamani Abdullahi Masudi yace zamanin zai zo mun ji yadda zamanin sa yake na sahabbai sai yace to kuma wannan zamani zai zo Allah ya sauke ya kusa zuwa ku ko ya zo Allah ya sauke ce wannan zamanin namu na yau masu roƙo masu bara sun yi yawa mu kalli mabarata su nan sun cika garuruwa amma masu bada kuma 'yan kaɗan su kawa zamanin sahabbai masu ba da ne da yawa masu karɓa yin kaɗan idan ka kalli mafi yawancin ƙasashen musulunci yanzu haka ake rayuwa akwai wuraren da ba kan wannan tsarin su kyautu amma dai galibi haka ake yanzu akwai wuraren da in ka je yanzu har yanzu ana neman ma wanda za a ba zaka idan alhaji ya fidda zakka zai bada sai ya ta nema wanda bai karba babu saboda ba fakirai ba miskinai a ta neman wanda za a ba zakka yanzu fa wannan zamanin ba wai da ba An ka je bahrain bahrain aka ce har yanzu a bahrain mai kudi zai cire zakka ya rasa wanda zai ba wani lokaci hakan da suke yi a talabijin ko a jaridu a ce akwai alhaji wani ya fi da zaka naira miliyan kaza amma har yau bai samu masu amsa ba da allah in an ji labarin wani fakiri a kira lambar waya kaza sai a waya <laughs> na ita kuma da kafin sa ba lokacin a kai ta wani ko da sai su ta turo ta da mun suka zo da sai an gaji ba da da <laughs> ya ce ta Allah sa mu dace so kaga wannan lokaci ya zo wannan lokaci ya zo san zuciya yayi yawa mutane suna gabatar da son zuciyarsu akan ayyuka ko kalli abubuwan da suke ta faruwa yanzu tsakanin malamai matu fada hamayya cacin baki yau wannan malamin zai fito ya magana gobe waɗansu mai da mai martani shi ma ya mai da martani kowane ɓangare sai ya samu goya ba sai a ta kwafsawa sai a ta kwafsawa kuma duk wanda ya sai ya ɗauka a social media sai ya tura sai ka yi ta jin hayaniya a ta yi matsalar da aka ma yi saɓani a kanta wannan ya ɗauki wannan fahimtar wannan ya ɗauki wannan fahimtar to wannan matsalar wanda malamai shekaru da dama sun riga sun yi sabani akan ta ita za a dauko yanzu kuma a ta kwafsa sabani har abin kaga yana neman ya koma kamar diraba yanzu kwanan nan wata kan azumi din nan da haka kun ga mun yi azumi 30 saboda sarkin musulmi wanda shine ke ba da sanarwar ganin wata ya ba da sanarwa cewa ba a ga wata ba don haka a cika azumi ɗaya kamar yadda sunna ta ce ya zama talatin sai aka samu waɗansu malamai musamman a sokoto su kuma sai suka ce wannan bayanin ba haka ba ne ba an samu labarin an ga wata ranar 29 ga wata amma dai ba a ba da sanarwa ba ne ba don haka su gobe za su fita su yi sallah da aka suka aji azumi da 29 kuma suka je suka yi sallar idin su shikenan suka koma gidajensu to wannan abin sai zamanto su wanda suka yi sallah 29 ga wata suna kawo dalilansu da hujjojinsu sai kuma aka samu waɗansu wanda suke ganin talatin ɗinan da aka yi shi ne daidai su kuma sai suna ƙoƙarin su masu kawo hujjojin sai aka rabu biyu to har sai da ta kai ga masu ashirin da tara ɗinnan suka ce suna ƙalubalanta duk wani malami da ke najeriya akan abin da suka yi in ba daidai ba ne ba ya zo a yi munazara suna jira to sai aka samu wani malami Mutunan kano ne shi sai ya ce zai je a yi nan ko a yi munazara kan wannan ya ba kano ya tafi har sokoto to abin sai ya koma kamar dirama da ya je su wancan mutanen sokoto suka ce su ba za su yi mukabala da kowa ba sai sarkin musulmi ya san da muƙabala su wannan suka ce sun je sun samo izini aka zo ina za a sanya muƙabala aka ce wuri kaza sai wannan ya je ya ce to ga mun zo ba ku nan sai wannan ya ce mu ga mu nan sai wannan ya ce kaza haka suka dinga yi kuma duk abin da suke sai a ɗauka sai a tuno irin waɗannan abubuwan ya kamata malamai su dinga yin tsantsan da su magabatanmu sun yi saɓani amma saɓani bai hada su bai hada su faɗa bai sanyawa su ci ma junansu mutunci suna girmama ra'ayoyin junansu domin mai sanya a yanzu ba za mu girmama ra'ayoyinmu da fahimtar mu ba idan kana da wata fahimta ka zo kai karatu ka faɗi fahimtarka to mutane su bakka mana da fahimtarka amma yanzu sai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza social media ta koma wani dandali na cin mutuncin juna tsakanin malamai yau malami bai da ikon ya fito ya karatu ya faɗi wata fahimta ta shi sai an samu wanda za su yi mai ca shi ma a samu wanda za su goya mashi baya hasumar da ake yi ke nan yanzu Allah ya ba mu ikon gyarawa to sai malam yace wa haddasa ni an maliki an yahya ibn sa'id annahu qala balagani anna awwala ma yuzaru fihi min amal al Abdi salat as-salah fa in qudilat minhu nuzira fi ma baqiya min amalihi wa in lam tuqbal minhu lam yunzar fi shay'in min amalihi imam malik ya karbo daga yahya ibn sa'id annahu qala yahya ibn sa'id yace balagani labari ya zo mani ruwayan nan malamai suka ce ruwaya ce mursala amma akwai isnadin ta wanda ya zo a cikin sunan abu dawud marfu'an da haka isnadin hadisin ya inganta amma wannan isnadin na cikin muwadda hadis isnadi ne mursal me ke ciki yace labari ya zo masa an na ma mayu fihi min amal abdi abin farko da za a fara bincikawa a cikin ayyukan bawa a ranar alkiyama a salatu ita ce sallah inda za a yi awon aiki to abu na farko wanda za a fara aunawa a cikin ayyukan mutum sallah za a fara fa in qudimat idan ta yi kyau an karbe ta nuzira fi ma baqiya min amali sai a karbi sauran ayyuka wa in lam tuqbal in kau bace kyau ba ba a karbe ta ba lam min zarfi shay'in min amalihi ba a duba komai na sauran ayyukansa sai a ce su ma basu ba to da yadda na ce wannan ruwaya ta cikin buwaɗa ruwaya ce mursala amma akwai waɗansu ruwayoyi wanda suka zo wanda suke marfu'ai an ɗaga su har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah a wani hadisi na Abu Huraira yana cikin sunan Abu Dawud da Ibn Maja da Imam Tirmidhi yace na awwala ma yuhasibu bihi yawmal qiyamati min amalihi salatu farko abin da za a fara auna wa mutum a aikin sa shi sallah idan sallah ta yi kyau faqad aflaha wa anja mutum ya rabauta kuma ya kubuta idan ka ta lalace faqad khaba wa khasira to mutum ya tabe kuma ya asara haka wannan yana nuna mana muhimmancin sallah a cikin addininmu na musulunci da haka kan mu to su sallah mu zama masu kiyaye sallah musamman masu kulawa da sallah shi ya sanya saboda muhimmancin sallah manzan Allah ya ce hata yayanmu ba in sun kai shekara bakwai mu dinga sanya sallah in sun kai goma ma ba su ba mu doke su akan sallah dan ba a san su taso suna tozarta sallah suna wasa da sallah قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن أروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت kana habbul amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama allazi yadumu alaihi sahibu imamu malik ya karbo wannan hadisin daga hisham dan urwa shi kuma ya karbo daga wurin mahaifinsa mahaifinsa ya karbo daga wurin aisha uwar mu'minai Allah ya kare yarda da ita annaha qalat aisha tace a habbul amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aikin da manzon Allah ya fi so shine allazi yadumu alaihi sahibu shine aikin da mai aikin ya dawwama a kansa to wannan aikin shine aikin da manzon Allah ya fi so a wannan ruwayar akwai ruwaya ta Bukhari da Muslim wanda a cikin ta manzon Allah yake cewa aikin da Allah mai girma da daukaka ya fi so shi ne aikin da mai shi ya dawwama akan aikata sa da haka ana son dawwama akan aiki na ibada kar mutum ya dinga tsallaken ayyuka na ibada to ayyuka nan da ake nufi na nafila ake nufi shi aikin farilla ai da ba a tsallaken su idan sallah ai ba za ka ce za ka yi sallah zuwa lokaci kaza ne ka daina ba ko cikin salloli biyar kai uku za kai. yi a su dawwama ake da ba ana yin su so aikin da ake nufi nan na nafila to Allah yana son aikin da mutum ya dawwama kan yin sa na nafila mutum ya zamanto ya dimanci wannan aikin kuma yana da kyau a cikin ayyukan ibadarka ka samu waɗansu ka dawwama a kansu ya zama duk lokacin da kake yin in ya sai ka yi to Allah yana son irin wannan aikin manzan Allah yana son irin wannan aikin za ka ga wani ko mutuwa ya yi sai ana siffanta shi da aikin da ya dawwama yana yi sai ga ana siffanta shi da aikin da ya dawoma yana yi haka ake so wane ya rasu wane ne a ta kwatance kasa da an ce haba mai yi ya kaza din nan an faɗo wani aiki na ibada kila kowa zai iya gane shi a masallaci akwai wani bawan Allah da na sani ya rasu yana da waɗansu ayyuka guda biyu wanda ya dawo yana yi aiki na farko shi ne kusa fararen kaya duk kayan shi farare ne sannan kuma ya dimanci zama masallaci rana ta Allah da an yi sallar la'asar iya zauna bai fitowa sai an yi sallar isha'i da an yi sallar la'asar to yana ɗan zaune cikin masallaci ya yi azkari ya zikiri yi a kaza zai fita sai an yi sallar isha'i ko azumi na nafila na ake kai mai buɗe bakin shi to lokacin da ya rasu ina aka cewa da ya rasu in wani bai gane shi ba sai a ce haba Mai sa fararen kayan nan ce dai bai gane ba to da an ce bai zama masallaci sai ya ce yau, oh, wannan mutumin wanda kullum yana masallaci ya shi sai a gane shi <laughs> Allah ya sa mu cika da imani qala wa bi an malik annahu balagahu an amir ibn sa'd ibn abi waqas an abihi annahu qala kana rajulani akhawani fa halaka ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 laylatan fa dhikrat fadilatul awwali inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala alam yakun al-akharu musliman qalu bala ya rasulullah wa kana la ba'sa bihi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma yudrikum ma balagat bihi salatuhu inma mathalu salati ka mathali harin. gamrin azbin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat fama tarawna zalika yubqa ko yubqi min daranihi fa innakum da runa ma balagat bihi salatuhu imam malik yace labari ya zo masa daga amir ibn sa'ad ibn abi waqasim an abihi shi kuma ya karɓo wurin mahaifinsa annahu qala mahaifinsa ya ce kana rajulani akhawani akwai waɗansu mutane biyu ɗan uwan juna ne a zamanin manzon Allah fa halaka ahduhuma qabla sahibihi bi 40 laylatan sai ɗaya cikin su ya rasu ya riga ɗan uwansa rasuwa da kwana arba'in. Ɗan uwan ya rasu bayan kwana 40 sai ɗayan ya rasu fa fadilatul awwal inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo ana labari wajen manzan Allah Ɗan uwa ya rasu bayan kwana 40 ɗayan ya rasu to sai aka dinga faɗar falalan wancan na farkon ana aiko na farkon nan mutumin kirki ne yana kaza yana kaza yana kaza fa sai manzan Allah ya ce alam yakun akharu musliman wai shi ɗayan wanda ya mutu daga bayan shi ba musulmi ba ne ba ƙalu bala ya rasulullah suka ce eh, musulmi ya manzan Allah to shi ya ba kuwa faɗa halayensa wa kana la ba asabi suka ce ba laifi halayensa ba laifi kenan dai wancan ya fi kyawawan halaye faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce wa ma yudrikum ma balagat salatu sai manzon Allah ce to ku kun san matsayin da sallolinsu suka kai shi wani salloli manzan Allah yake nufi wancan ba ya mutu da kwana arba'in ba to ai wannan ya yi salloli cikin kwana arba'in wanda wancan bai yi ba kun gane to kun san ko kun faɗi alkhairin wancan iya inda ya tsaya to cikin kwana arba'in ɗin nan da wannan ya yi sallah wancan bai yi ba kun san inda sallolin nan suka kai shi ba kwa tunanin sallolin nan sun kai shi har sun kamo shi kila ma har sun wuce shi mun gane sai manzon Allah ya ce to ku daya ku ci inna ma mafalis salati kun ga sallan nan misalin ta ka masalin naharin gamrin abdin ibadu ahdiku kamar ka ce ƙorama ce gamrin mai yawan ruwa azbin kuma ruwan masu daɗi bibadi ahadikum wanda take wucewa ta ƙofar gidan ɗayanku yaktahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat shi ko mutunan nan dai rana zai fito ya shiga wannan koramar yayin wanka sau biyar fa ma tarawna zalika yuqimin daranihi kuna ganin wannan wankan da yake biyar zai bar wani datti a jikinsa suka ce ba zai bari ba to sai ce haka sallah take dan haka fa innakum kun la daruna ba ku sani ba ma balagat bihi salatu inda sallar shi ta kai shi ji manzan Allah ni wannan yake nuna mana falalar sallah yana nuna mana falalar sallah wai ƙorama ce kullum mutum zai shiga ya wanka sau biyar wannan wankan da yake sau biyar zai bar wata datti a jikinsa ba zai bari ba to haka sallah take kullum wankan kullum mutum yana shiga yana wanke zunubansa kullum sallah tana wanke mana zunubai har sau biyar wanda wannan shi ma yana nuna mana falala da kuma darajar sallah da haka mu koya mu kiyaye sallolin nan guda biyar kar mu tozarta su kar mu wasa da su قال وحدثني عن مالك annahu بلغه أن أطاء ابن يسار كان إذا مر عليه بعض man yabi'u fil masjidi da'ahu fas'alahu ma ma'aka wa ma turidu fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu qala alayka bisuqid dunya wa inna ma hadha suqul akhirah imam malik yace labari ya zo masa anna aqa ibn yasar cewa aqa'u ibn yasar babban malami ne a cikin tabi'ai kana iza marra alaihi ba'abu man yabi'u fil masjidi idan ya ga wani mutum ya kawo haja kasuwa ya kawo haja kasuwa kamar ranar juma'a kila ya zo da waɗansu kayan shi na saida ba cikin masallaci ba ya tsaida da tsaya da su a waje idan ya ga irin waɗannan mutanen da ahu sai ya kira shi Fasa alahu ma ma'aka wa maturi, sai ce me ka kawo me kake nufi me ka kawo nan ne Ka ba na kawo me kake so ina so in saida ne fa in akhbarahu idan ya bashi labari annahu yuridu an Ahu, yana nufi ya sayar da Haji shi ne qala sai ya ce mishi alayka bi suqid dunya to ka tafi kasuwar duniya wa inna ma hada suqul akhirah nan masallaci kasuwar lahira ce ta yi kasuwa duniya ta yi kasuwa amma nan masallaci kasuwa ce ta lahira na haka ba a sai ba a sayarwa sai abin da ya shafi lahira قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رهبة في ناهية المسجد تسمى ha'a. Waƙala qala man kana yuridu an yalga an yalgaz an an yalgada aw yunshida shi'ran aw yarfa'a sautahu falyakhruj ila hadhihi ar-rahaba imam malik yace labarin ya zo masa anna umar ibn al-khattabi cewa sayyidina umar ɗan khattabi bana raha rahabatan fi nahiyatil masjid ya gina wata 'yar haraba a gefen masallaci ya gina wani wuri da aka zagaye a gefen masallacin manzan Allah tusamma buɗe ha'a wannan ba ana ce mata buɗe ha'a sunan da ake kiranta da shi kenan da aka gina wa kala sai Umar ya ce man kana yuridu an yalgata wanda kike nufin yi wata magana wanda bata dace a yi a cikin masallaci ba au shi shiiran ko yake son ya rera waƙe auyar fa'a sautahu ko yake son ya ɗaga sautinsa to karye a cikin masallaci falyakhruj ila hadhihi rahaba ya fita je wajen wancan rahaba da muka gina ya abinsa a can shi sai da umar yana ganin duk waɗannan abubuwa ba a yin sa a cikin masallaci saboda masallaci wuri ne na ibada kawai fi buyutin azinallahu an turfa haka Allah ya ce da aka ambatan Allah kawai ake a cikin masallaci amma duk wanda zai wata magana wadda bata shafi addini ba yace ce je can ne mun fahimta duk da waɗansu daga cikin sahabbai sun maida musayin da umar martani domin akwai lokacin da sai na abubakar sai na umar afuwan ya ga wani sahabi ana ce mashi hassanu ibn thabit yana rera waɗansu baituka a cikin masallaci sai ya harare shi ya harare shi me ya ce mashi sai ya ce mashi kai umar ranka ya daɗe na kasance ina rera baituka na a cikin masallaci fihi ma'aman huwa khairun minka kuma a masallacin nan akwai wanda ya fi ka alkhairi yana nufin manzan Allah fasakata umar sai umar ya shi ya kyale shi mun fahimta don haka irin waɗannan abubuwan akwai abubuwan da sun halatta a cikin masallaci kamar ku zauna masallaci ku yi mitin wanda yake da alaƙa da addini babu laifi ku zauna masallaci ku tattauna hira wannan wanda ba ta saƙo ba ba ta fita daga cikin shari'a ba ya halatta a kwanta a huta masallaci ya halatta har waƙoƙin ma bai waƙoƙi na shir waƙoƙi ba waƙa ba waƙe akwai san waƙa da waƙe ko to waƙe babu laifi ana iya raira waɗansu baitika a cikin masallaci babu laifi sai dai ne abin da ya fi kamata a ba ƙarfi a cikin masallaci shi ne karatu karatun Al-Ƙur'ani na zikiri sallah na a zikiri da ba mun ce zikiri a yana nufin na shari'a yanzu wannan ba zikiri ba ne wani ke mhm. don Allah ce fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamu azzikir anan me yake nufi zikiri wansa kana da fatawa ka je ka samu ne na ta la ilaha illallah kace da zo fatawa kaga ba shi ake nufi ba fas'alu ahla dhikr ma'abuta sani ko haka yake fassara ashe kaga azzikir yakan zo da ma'anar ilimi sunaka inda aka zauna ana bada ilimi inda aka zauna ana koyon ilimi zikiri ake mun gane zikiri ake sannan wannan zaman irin wannan karatun yana dokan ma'ana karatun alkur'ani kamar da usaimin ya kawo ƙarƙashin hadisin nan wa mustaba qaumin fi baitin min buyutin lahi sai ya ce tuna kitaban lahi wa yatadarasunahu bainahu wa yatadarasunahu bainahu wannan ya shiga ciki wannan ya shiga ciki to Allah ya sa mu dace so wannan babu ya kare idan Allah ya kai mu sati mai zuwa bi iznillahi ta'ala za mu tashi babi na gaban sa in Allah ya so ya yadda a kira sallah sai da addu'a Allahu akbar Allahu akbar الله alhamdulillah <clears throat> kamar yadda na faɗa nan za mu tsaya idan allah ya kai mu sati mai zuwa da yadda ubangiji za mu tashi daga inda muka tsaya abinda muka faɗi na daidai allah shi ba mu lade a kuskuren da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi yafe mana baki ɗaya kamar yadda muka saba mukan gabatar da addu'o'i na neman zaman lafiya da kuma waɗansu buƙatu namu idan sun taso to addu'a mu ta farko dai addu'a ce ta neman zaman lafiya a halin da ƙasarmu take ciki wanda jiharmu tana daga cikin inda ake fama da wannan matsala ta rashin zaman lafiya satar mutane da kashe su da kuma kai farmaki garuruwa da ƙauyuka da tara hanyoyi da sauran ayyuka na ta'addanci mai ta addu'a ko muna ƙara yin addu'a muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka Allah ya yi mana Allah mai domina da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinmu wannan musiba da ta ƙici ta cinyewa shekara da shekaru Allah muna roƙonka Allah ka nuna mana ƙarshenta Allah ka kawo mana ƙarshenta ya Allah Allah ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai da rahamaka da kuma tausanka waɗannan miyagun mutane masu wannan ayyuka na ta'addanci Allah ka mana maganinsu ka kare mu daga cutarwarsu da kuma ainihin ta'addancinsu duk wani mugun nufi nasu Allah ka juyar da shi ka maida shi akan kansu ya Allah Allah ka ƙara jihar mu da sauran jihohi na musulmai ka amintar da mu a ko'ina a kowane lokaci ka amintar da dukkan musulmai a jinanansu da mutuncinsu da kuma dukiyoyinsu Allah kuma mai iko ne a kan haka garuruwa da ƙauyuka wanda aka fasa Allah muna roƙonka ka mai da mutanen waɗannan ƙauyuka da garuruwa cikin garuruwansu cikin aminci idan ka mai da su ya Allah ka amintar da su ka tsare su da tsarewarka ka kare su da kuma karewarka sannan addu'a ta biyu halin da muke ciki musamman a tsadar rayuwa wanda abubuwa suna ta ƙara ta'azzara mai addu'a shi ma mai ta roƙon Allah ta'ala ya ƙara tausaya mana ya kawo mana sauƙi da mafita daga wurinsa Allah ya kawo mana sauƙi Allah ya yalwata mana ya azurta mu ya yaye mana wannan hali na tsadar rayuwa da muke ciki Allah ka ba mu rayuwa mai sauƙi ka sa kuma mai rayuwa cikin sauƙi sannan mu goya da matsalar man fetur wanda kun ga halin da muke ciki yanzu man fetur ya yi wata irin tsada wanda tun da aka yi najeriya bai taɓa yin irin ta ba domin yanzu ba wai wajen mai saidawa a bakin hanya ba a gidan mai akwai gidajen da man akwai gidajen man da lita ɗaya ta wuce naira dubu yanzu lita ɗaya sama da naira dubu a ba maka mita ɗaya wani gidan man sai ka ba da naira dubu har da wani abu na? na? da naira ashirin shi ne ya ce ya wuce naira dubu an wunan da sauƙi ma kan waɗe wuraren to kun ga wannan abin mita da musiba ce wallahi domin fetur fetur yana da alaƙa mai ƙarfi da zamantakewar mu yau Su duk abin da zai taɓa shi to wannan abin sai ya shafi al'umma gabaki ɗaya da haka wannan fitina mai ta addu'a mu roƙi Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen ta. idan wata matsala ce ta haifar mana da wannan yanayi Allah ka janye mana wannan matsalar idan wasu mutane ne suka kitsa wannan matsalar Allah kai mana maganin su kuma ka da abin da suka kitsa da duk masu taimakawa wajen wannan matsala ta ci gaba da wanzuwa ko kuma jawo ta Allah muna roƙonka Allah ka kare mu daga sharrin su kuma Allah kar ka bari su cutar da mu da abin da suka kulla domin abin akwai ban mamaki mai yayi tsada to me yasan ya gidan man da kafin mai ya tsada in suna saidawa za su bude gidan mai su bude kai biyar wani wuri ba har fiye da haka amma yanzu idan ana irin wannan yanayin sai a bude kai ɗaya ko kai biyu me yasa haka to muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana ya kawo mana sauki kuma ya kawo mana mafita sannan a ƙarshe akwai addu'a ta musamman wadda za ma ɗaya daga cikin dattijan malamai na ahlus sunna a katsina shine malam Jafaru Sabiu sabuwar kasuwa wanda Allah ya masa rasuwa a cikin makon nan da ya wuce a malami ne wanda farkon tafiyar izala suka ba da gudunmuwa matuɗa gudunmuwa ta lokacinsu da ƙarfinsu da kuma iliminsu ya taɓa yin shugaban mashan malamai na katsira tun ana lokacin kaduna state to daga baya bayan da girma ya kama su ya koma kuma sai koma gefe guda amma ya ci gaba da karantarsuwa ya ci gaba da karantarsuwa kusan har allah ya ɗauki rayuwarsa bai da wani aiki wanda ya wuce karantarwa yana da majalisi wanda ake zuwa ana ɗaukar karatu a nan sabuwar kasuwa a katsina a mutum ne wanda ya samu shaida mai kyau wanda zai buɗe baki za ka ji ya faɗi alkhairinsa duk wanda ya mu'amala da shi zai faɗa maka wani abu na alkhairi wanda ya san yayi yana da waɗansu ɗabi'u masu kyau in yi wani abin sai kai mamaki akwai lokacin da aka yi min rasuwa aka yi ma daga nan sabuwar kasuwa a ƙasa ya taho har gida ana aka zo aka ce ma ana sallama ina hito a kawai sai na gan shi abinda yake ce ma a lokacin ya daɗe ma bai yi irin wannan tafiyar a ƙasa ba ya ce sanadiyar wannan tafiya da ya ga mutane da yawa wanda ya daina ganinsa an gaisa ya ga ma wuraren da ya daɗe bai gansu ba yanzu yau ya ƙara ganinsu sai yake ce min to ita irin wannan tahiyar kuma dama in za a yi ya fi farala ka yi ta a ƙasa sama da ka hau abin hawa to muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya albarkaci abin da ya bari to za mu goya da yi ma malam hamza malam hamza ibrahim malam hamza nefa wanda shi ma bayan sallan nan Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa kuma lokacin da ya rasu ba wani karatu wanda muka yi shi kuma mamaci a kowane lokaci buƙatar addu'a yake <clears throat> so shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa kuma Allah ya gafarta masa ayyukansa na alkhairi wanda ya Allah ta'ala ya sanya su bi shi ya ga sakamakonsu kurakuran shi kuma muna roƙon Allah ta'ala ya masa afuwa kuma ya yafe masa shi ma mutum ne mai ƙoƙari mutum ne mai ƙoƙari matuƙa a mutum ne mai san addini da kuma karatu na san lokacin da akwai lokacin da duk sallolinsa ma masallacin ƙero yake akwai lokacin da muna darasi akwai darasin da nake rana asabar masallacin ƙero to da yana halartar shi kusan kudin rana asabar da shi muke karatu a nan sannan kuma mutum ne mai kishin al'ummarsa ya yi abubuwa da yawa na alkhairi wanda ba kan shi kaɗai suka tsaya ba ya yi ƙoƙarin jawo ma al'umma alkhairai masu yawa to duka mun san haɗari ya yi kuma wannan haɗarin ya zama sanadiyar rasuwar shi kuma ni abin da zan iya tuna da ya haɗuwa ta ta ƙarshe da shi a nan ne ranar da malam mansur aka yi janazar malam mansur ina ji muna tsayawa ba shi na fara gani kusan lokacin da muka zo shi muka fara gaisa da shi to kuma wannan haɗuwar da ita ba mu sake haɗuwa ba sai dai na ji labarin so shi to kuma wani abu ma ni ban ma ji labarin shi ba ko a katsina ɗin sai ma da na gama na hafiz ya yi fusti to muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya albarkaci bayansa Allah ya albarkaci bayansa Allah ya tsaya mu bayansa Allah muna roƙonka ka sa albarka a zuriyar da malam Hamza ya bari kuma Allah ka kama ma rayuwarsu ya Allah Allah ka kare su daga tozarta ko shiga wani hali mara daɗi don ba malam Hamza Allah muna roƙonka ka sanya musu albarka sannan kuma ka ba mu haƙurin wannan rashi da muka yi gabaki ɗaya haka sauran yan uwa wanda suka rasu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba akwai malam Hassan wanda yana daga cikin agajin mu a nan masallacin Kero shi ma jiya mahaifiyarsa ta rasu shekaran jiya afuwan yi janazar ta jiya da safe. mu ƙara sanya ta cikin addu'a Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ta'ala ya albarkaci abin da ta bari marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ƙara musu lafiya masu lafiyar kuma Allah ka ƙara musu lafiya ka ba su ikon amfani da lafiyar ka lafiyar da ka ba su wajen yi maka da'a sannan kuma masu buƙatu a cikinmu Allah ka san mu ka san buƙatocinmu Allah ka biya mana dukkanin buƙatunmu na alkhairi buƙatunmu wanda ba alkhairi Allah ka musanya mana da abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahira ka biya mana Allah kai mai iko ne akan haka subhanaka allahumma wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal